show! Gauan guziri tongi etorri iso eman kizunera, Sibirutik edo da garko taldea, dobeto erran garko proiektua, kantu errikoetatik abiatuz gure gomitak jazz edo post-rock estiloko kantuak edatzi ditu eta dio ditu eta laguntzeko lan horretan txibloko kantari famatuenak gombi ditu bedatzi kantuko diska atela da dola guti, bere izena oianeko zuhainetan eta animaleko proiektu horren gibelan gizon bat bada dena komposatu eta grabatu duena oian oliarz Inez gauan! Gehi hon batien! Mutsa zira! Baita hi! <laughs> Eta entzun ditu zuestak bain miskabizik ongin beste biziak entzun dituzue geharko kronikalariak Josu Gien, beti orzila Gaiun, Matin Opa! Eta, David Ondarz! Gauan, apai Gauan, David Gauan, yeah. Eta zer haipatuko duzu helenik, David Asiko da? Uh, nik haipatuko dut, uh, oianen txekretu bat Uh, mm -hmm. Nen txeketu bat, zugu dugu gago eganen es, es, es. momentuko Zegu dugu gira amar mintu da dira amar mintu da Gela eko da kituen Noa eten zu, David, noa eten zu mhm. beti dena egiteko Arri, arri, Badut Facebook. Josu, zoetik zaipatuko duzu. nik esplikatuko dut, eh, zer nako, zer nako siberutarrak diren oberenak munduntan. Eta, bola, ipatuko dut, piskat siberua horoko gean. Eta susto, oian ikosioa inetan, ere. Hori, behatziak eta bergoietan izanen da, jokoak zaren dira ere behatziak terdi haintzin, behatziak terdi inguruetan, eta balera joteko bihar agatxan, Nostromo eta Peeble Store ikusteko, baina momentuko asgiten saio hori, isoren saio berri hori, eta zuek ere parte hartzen alko zue Facebookera joanez, isoren Hori aldera. Eta azteko, uh, eh, dienda initzek zakite, zer den oian, aurkestan diguzu bizpailu itze, zer den oianeko zuhainetan proiektu hori? Uh, be, bizpailu eh, ideia zen elkar, uh, elkar erren tzaraztera musika aktualak, mhm. eta alde batetik, eta siberotar... kantoiak, tradizionalak, eta, eta azkenin, um, euh, musika aktualak uh, leku bat uh, jardezen uh, kulturan, kulturan eta Sibiotar kantoiak uh, eta kantaiak jardezen leku bat musika, aktualik, musika aktual munduan hori euh, da. Nola turri zaizu deia hori, biak nastea, Eh ben, ene, euh, ene euh, bihotzan biak nahasten dira, hein, jeda. Siburun <laughs> sortunuk, eta kantua hoik beti entzun dutut, eta kantatu, eta euh, eta musik aktualak ziek bezala ba, ben, deskubritu dutut, eta, eta kantatu, eta, eta joe, ordena. Azkenean, ba, ben, hogei, hogei eta zazpi urte ukeitean, ba, ben, nahia eukin dut egitia, hoi, nahas, nahas puia hoi, nahasketa hoi. Ha, diskatera da dola zenbat, bat, bi? Uh, ez dakit egiazki nuizzen, euh, uh, nuizzen uh, euh, atera, atera iguna, bena... Dola guti uste dute, hilabete bat, edo? Zuk baki hori, uh, David. Bai. Hilabete bat, David entzat. Facebook. Nik maite dute gaitera, igante hortan elkitzen dela, zenta filma elkitzen da, ordean, bo... Hala, egan dezagun, igante botan elkitzen dira. Egan duntan, aipatuko gero, ah, aipatuko dugu gero, filma bat baita ere oieneko zionetan proiektuan. Zenbat denbora siduzula proiektu hori? Um, diela uh, bi urte, uste dut, bi urte terdi, eto urde, e, eh, ouais. hola, hola, hola, hola, beno Eta horren, astapen bat handuzu zela musika egikoi hori eta musika modernoak nahastea. Uh, nola autatu dituzu behatzi kantu dira? Uh, behatzi kantu azkena pixkat uh, dokumental bat da. sortzi bai, kantu bat dira. bai. Sortzi kantu. Nola autatu dituzu kantuak? Eba ez ditut autatu. Ah. Autatu ditut. Fa, autatu. Uh, Aipatu dut proiektua kanta, kantari batzuek, batzuekin, Sibiruan, Kantai, uh, Sibotar kantaiekin. Uh mhm. -huh. Eta haiek dira haitatu kantaiak. Egin euh, eginazi, enfin, euh, eginazi kantaiak kantatu musika tresneken, eta e, haid nahi dien, nahi zien edo maite zien kantoi bat. Batzuekin lan egin zinuen deia, jaranik edo... Uh, ez, egiazki ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Baina bat da, hene bi jantzen, eta bi guai, zumbaitekin uh, uh, adibidez madi hoian hart, guai uh, uh, bat konzertietan huaekin. Nornen, aniz hitzen euh, e ni. lehenetik egazki ez egazki, e euh, euh, berri zen hoekin. Zenbat kantari eh, torri dira zurekin kantatzena? Uh, hama bi, uste dira, hama bi zenta kantoe batzuetan mm, bakar kantatzen die, eta uh, bestetan bi edo iru ordena. Hor oh, baitut uh, izenak, badira, badira ere, Arnio Bidalun, Niko Etxart, Madio Ienar, Etxego Iana Izpak, Lahori Anai Arrebak, zuten ditugu hemen, eh, eskodik jatiak, mm -hmm. Maika eta Michel Etxekopar eta Lucien Larauz. Bai, eta azken kantuan bada ere Jean-Michel Bedatxagar. Uh, bon. Uh, bat egiten. Ben <laughs> orda. uh, azken eh, kanturi, eh, kusutz, sortzi minuta. dokumental bada, gauzak batuk kastintugu, ala nola, zerraitik uh, eh, oianeko zioainetan donundik eludan kanturi. baina, Usti utziko hori deskubitzen. Zaitik zuk erabakituzu zure diska, zure proiektuera uh, deitzea oianeko zioa Eta, bo, ez, ez da hola deituko, eta nik izen hoi uh, erringarri atzaman, atzaman diat. Ba, eta badaine izen uh, uh, barnean, hor dien ez daki egiazki megalo zerbait denez edo. eta, <laughs> egiazki, euh, Enik izi egarri eh, izen baten atzamaiteko, talde izen baten atzamaiteko, edo album baten <laughs> izen baten atzamaiteko, eta uh, eh, sortzi kantoiak eh, ikusi ditut, Belatxa, ba, jadanik jamesa bedatxagar elkidik uh, album bat deitzen dena Belatxa, uh, Bortian ahuski, izen eder bat albumetako, fin bon, hoek ikusi ditut eta azkenien oieneko zuenetan edera, fin, e, logikoa zen eta batzen zen zerbaite, Zuhainekin, hanekin, euh, zuhaine osoak, oihan euh, batetan, euh, mm -hmm. zer den, euh, enfin, voilà, zer da, euh, quand uskal, uh, y kan, kantoia du izait, uh, zuhain bat dela, uh, musikaen no, oihanian, no. eta, eta maite diat, uh, zuhain hoi, uh, Enfin, Irudi bezala, pixkat. Nik erraiten dukan bezala, sibotarrak beti azkarago eta kantoia hoi, hortaz da. <laughs> Hi hori da Josu, eh? Bai, bai. kantu eo bai hortan, haipatzen eh, eh, dik eh, Euskal Herria ez, Sibiru, eh? Baizik. Baina... Uh, Oian zioainetan, ordan kantu hori niko etxarte kantatzen duen, zungo dugu behatziak eta erditan, gutxe gara bera. Momentuko prasatzen zuet lehen kantu bat entzutea, uh, hirxapal bat, hirxapal bat, atxilik ez da baktu. Uh, eta... Hirxapal bat. Hirxapala, hirxapal bat. Hirxapal, ez da atxilik, uh, pal hortan. Ez dakit, uh... uste dit erraiten dela. Boa, niz, eh, euh, euh, handiena, bena euh, <laughs> beti hola diat, urxapal bat. Urxapal bat. Etxe aizpek kantatzen dute hortan, aipatzen dugu, beti bezala. Ondo oianeko, suainetanen lehen kantua. Kantua. vedit iubirea nesărit. Bine Hey, hey. Joaneko zioainetan proiektuaren lehen kantuan zuten genuen hirxap bat ditzen da kantu hori. E, eh, txegoen aizpek zuen eh, zuten kantatzen eta jaten zenuen uh, oian kantu bako txean uh, bat zenuen inspirazio bat, beste tale baten inspirazio bat. Bai. Eta hortan zer <laughs> da? <laughs> hortan, enduan, zen nahi bat, ez dut pentsatu, oke, kanto eba koitzetan, inspirazio bat atzeman endut, mena, komposaketan urrentzean, entzutean, hortaz hoartu naiz, eta hortan aldugu eran inspirazio bat, edo, edo handiena, euh, luke euh, snarki pepi, da, euh, amerikan talde bat, jazz, eli talde bat, jazz rock, jazz rock, eta dira as euh, erran dugun bezala mm. euh, amar edo hogei uh, musikala izigarri egun eta alkarrekin uh, kontratu dia euh, batetan eta eta talde hoi uh, di uh, izigarri eta, eta mm. epik egiten épique. <laughs> voilà. Snarky Puppy. Snarky Puppy. Uh, zuen diskuiz zurekin diren musikariak zenbat, dira gutxi horara bakizu? Uh, guti beha, uh, hamar bat, uh, sorti. Ez dira denak ari kantu guzitan? Ez, ez albuman, ez, ez, ez, ez, ez, Uh, nor dira, nola hartu ituzu, zerretik uh, eh, bateria nor da, ba, ez zautzen zu, uste diosu bateria eola? Eh, Jérôme Martino bat zen ginoen. Jérôme Martino Ricotti. Bai, bai, bai bateri, bue, normala, koa. <laughs> maila, maila normal bat. Zupa, zupa. Azten ari da. Bue, bola, dula. Dudai gabe, dudai gabe ipak eta eh, gure eskualde zinez zabal-zabal batean, eiten den eh, bateri jole uberena laike Ados naiz. Jon Martino. naiz ere. Besteak nor dira? bada Bixente Etxegarai, trompetan. Horentzun duguna? bai. Uh, bada Pierre Latut, trombonan. Eta Zuba egiten du, pixkat. Ere. Euh, Garat, euh, Sibetara, uh, uh, mhm. huak egiten du uh, txeloa eta gitar batzuk etan eta geho, bada tekletan, pianoan, uh, Lucien Favreau, horien hua, uh, paixetik uh, da, euh, paixen euh, atzaman diat. Et t'as Joël Favreau en Chemiada t'as Joël Favreau <laughs> <laughs> Jojo bah. Jojo en Chemiada Et ah, Jojo et ba, ben, brassin zen gitarista zen ah doch ah. du chuli voilà T'as sous certains ici là après Marlène euh, bah choix gitarra pala est tout euh, ni hua hati mm, es, es, es, Michel. Ah bai, bai, bai, bai Raf, Rafael euh, bordeletik gitaran, eta piano batzuk egiten ditu ere. Xirulan Michel euh, eta txululan, euh, bada bai, Michel. Hmm. Ongi txulula. Bai, bai. Ah, bai. <laughs> Josu. Ipoan. <laughs> Josu. Uh, eh, nik laburbildu terrenez eh, post-rock eh, estilo bat zela, ordan, egiten zenuen astapenean, horrez geroztik ere uh, Titanic taldean olako zerbait egiten duzu. Hai. Ah, pop zerbait. ordin, eta popan zer da, bada jazza, bada rocka, eta bada estilo hoiko. Me geho, ez dakit, estilo hoiko maite dutut, eh, e, maiten komposatzen, eh, eta eta naturalki hola, hola jinda. Estilo, ez, eh, en, niz... hori Ez, ez bate, ez. Bertziak eta ogoi dira eta gure lehen kronikaren tenorea dugu orain. <laughs> Mil esker jai handik kakotxo jantzatz, <laughs> nitz baitz edut entzuten bauzu, mil esker zuri. Eta sikizan dugu David Ondarzekin, gauan. Gauan, gauan, gauan, beraz, joan hastian Facebooken nintzen, aktualitatea begiratzen hain nintzen, hola, ta, ta, ta, bella vita jonantza, to, fisten furioz grabatzen ari, to, berri hona, lujaman <laughs> parte hartu, ados, Matin Perez eta Maide Rotegi la Rube lagunak dira, to, beste neskatxo bat, bo, ez dik demora galtzen, ta hor lagun batek partekatu zuen artikulu bat, ogoi izen bio naturazko nini entzat. Ia da ez da txisterik, artiklo harkuitzen alko duzue, enfan.com webgunean, edo enfan.com. Ez dakien <laughs> eh, izenak biologikoak izaiten alzirera, gauz fisikoak bai, barazkiak, karagiak, jaunziak baina izenak, bon, badakit ahmadeitzetik ateratzen aizera, dauz, baina egia ahitua egon aizera. Hala ere, izenaren lista begiratu dut, Flora, Neven, Carmel, Eol, Apple, Fiakr, Ocean, egiazko bai, izenak dira, eta, eta, eta, zer bazen, oian, bai, bai, bai, egia da, jaundereak, izen biologikoa duen pertsona bat, badugu estudio jontan. Yeah. hori oian? Ez. Ez? <laughs> Eta hori ditsi zait flashback bat bururat. Alo David, hemen matin. Matin noh, bakkatu? Matin Perez. Ez zitut ez El Eni solamintzo. Matin Perez, zizi. Ah! Untsa izaz, zizi. Untsa, untsa. Ah, Preste, osteguneko, oian errezibitzen dugu musikari. Bikaina da, ikusiko zu. Abo, musikari bikaina, baina ez dato zu egan siberotaga zera. Ah. <laughs> gainera ez da musikaria, basu jolea da. Eta eh. oh. <laughs> ze? <laughs> ez da fini. Ze, post-rock jazz musika jozen du, eta ez du usopop ezagutzen. Ja, ja, ja, noh da ovni hori. Niko etxart eta Magiko janakten aurru bat, berdin. Baina nolaz, nolaz, nolaz, eta Facebooken banuen erantzuna. Musek, musikari ona da biologikoa baita. <laughs> Entxatu niz nire, beraz, biologikoa izaiten zu bezala hoian, musikari bikaina bilakatu nahi baitut, helurpean, nire oarteagoian. Oh. Beraz, lehenik hasi naiz txiste biologikoa kondatzen. Uh, bito batziak trebeskatzen dute bide bat, auto bat pasatzen da, eta bam, ketxepa egiten du! <laughs> Ah! deia txiste txarra zen, mehan grabeena zen, ez zera bat ere biologikoa. Xixari kimikoaz betea zen. Gadelmale 212 eta anuna 42 bete betea zen. <laughs> Beraz, berri zartu dute txistea. Bi tomate, ah ez ez, tasasoina, beraz, bikuia biologikoek trabeskatzen dute bide bat, eta hor, auto, ez autorik ez, ben, bizikleta bat pasatzen da, baina nolaz animaleko kuia baitziren, aurtsoa erortzen da kuiaren gainean, eta bam, kuia, gehi, aurtsoa, kuia txo egiten du, boooo, gaba, zetsiste paregabea, oso barregaria. Konten hitzen itaz eta segitu dut bide hortan nire gustuak biologikora pasatzea. Hortarako abiron baionez ezale nintzen, utzi dut eta asinaiz kantatzen, Hau pabio! <laughs> Nere Dragon Bozeleko... Chiste <laughs> txarak dira zinez. <laughs> Nere Dragon balzedeko koleksione osoa sakaruntzira bota, ta erosi dut, bioman. Bertsuari txapleketan txegitzen dut biztan dena, maialen, lujan, bio. Ez nebeltza eta piperak utzi ditut kimikoz beteak baitziren eta hasi naiz, biork entzuten. Bref, geroztik biobeki senitzen naiz eta hori guzia zuri esker, oian, berri zasina izgitarrik uh, eh, barkatu, nanana. Hene <laughs> kronika osoa biologikoki idatzi dut paperik gabe eta ideerik gabe ere. Eskerrik hani txuri hoian, lurrambiok erraiten duen bezala, eta bat batean pisto eginda mikro txiki xumena, nire kronika entzun duzu ez naiz uste zenuena. <laughs> Uset munduko marka egin duzula txiste txarretan. Mm. esker. Deitu naute baitut deiak denetan. Mila esker zubi, David. Iso! Iso! Iso! Iso makizunan segitzen dugu, janeko zuhainetan proiektua dugu gomita, oian oliar jinesekin. Eh, nuke jakin, er, igandeuntan boze eh, konzertu bat, jodan oi janeko proiektuarekin, nola pastena, dira konzertuak, eh, zazpi sortzi musika iziste, gai marbat kantari, nola, nola antoatzen dira pasatzen, <laughs> egin dugu bat, Iazki, eta oh, hau bigarrena eta azkena izan da, Um, pff, aski, aski erringarri da, zenta musikalaiak uh, taulan eh, egoiten dira. Eta, bai. mm, bada beste gaiza bat alboman uh, uh, uh, kantoiak segitzen dira. Uh, Batzuk gabe, ez, ez konzept uh, album uh, elian. Eta, eta ordean, esenan kantoiak ber... kantoyak, ber Abai. Ah, eh, emaiten ditugu, ordien musika ez da kasik sekulan uh, egukitzen. Ordien uh, kantaiak jiten kantatzen dia kantoia, eta juiten dia, eta beste bat jiten da, eta musika ez da sekulan paratzen, eta bai, aldi bat ez egin diagu, um, ekainan ordinar arben, musikan egin mhm. eta lehen aldia zen, ez egiazki egin mustrakaik, zenta ba, ez, diagu, ez diagu ba, egunin egun diagu fite-fite mustraka bat. Eta, eta konzertzia egin, eta, eta izigarri, erringarri eta interesgari zen gaisa hoi, zenta bat zen uh, bat, mm -hmm. luretik uh, bai, erdian, erdian, zenta, ez zen lekuik ezarteko ondoetan, bai, eh, edo gibelian, zenta chapito batetan zen. Normalki kanpun eh, izan behar zen, bazen esena handi bat, animaleko esena bat, eh, eta eta ebia, ikendugu, ebi lodia ordin mjiken egine egin diagu ba, chapitoan, nuiz zen normalki ostatia baizik, eta esena bat ezarri di, fite-fite, eta eta han egin festivala, ordean esten lekuik eki esarteko eskalera ezarri e, diagu euh, aitzinin. Eta ordean bazen subu hoi, uh, publikoa, siberua eta esenaen erdian, eta, ordean kantaek jiten zen publikotik uh, uh, esenan, euh, emaiten hain kantoia, eta elkitzen eta, eta jentiek txaloka, eta musika segitzen zen, fa zigarri ezer zen denbo hoi. Ordean, euh, norm, espio diat, hola pasatuko dela Igande untan. Igande untan. Igande untan, joan, uh, eh, bigarren, bigarren azken aldia izan da, muskari eta kantari guziekin. Bai, bo, kasik guziekin, uh, be, uh, bai. Gero, ez dakit, uh, nahi nuke uh, segitu konzertu batzuken egitea, mm -hmm. uh, uste jat, kantai gutiago ekin be, behar dugula egin. Joan, igande untan, sietan, maulen, hori da? Bai. Maule baita zinegelan? Maule baita zinegelan. Eta hori, sietan, igandane jaran dut, uste dut? Ba, gai aldia, sietan hasten da eta izango da filma ere, gainera. Hori da. Hori dugu gero. Ados. <laughs> Eh, David, hori bai, bat? Ez frustrazio bat, ere, pasatzea bi urte, eta emaitea bakrik bi kontzertu? Proiektua zen album proiektu bat, egiazki. Eh, zen zuzenezko... Eh, Albumaz kontent niz, gero, e, atxarretik nahinean egin kontzertu bat, azkenean egiten ditugu bi, ordin, mhm. euh, bi aldiz kontent <laughs> naiz. Euh, ez da frustraziolik ez, bate. ez zen, zen ideia, banakian hatxarretik ez zela posible euh, niko etxart eta, eta Madi eta Michel eta ok, beti uketia. Ah, ez dakit, ungu baten egiteko edo konzertu handizun egiteko. Bigarren kantu bat entzungo dugu, oianeko zionetan niko etxartekin, maina lehenik jokoaren tenorea dugu, bihar gaueko sortzitan atabal gelan metal, metala entzungai izanen da, lehenik Pibolstar taldearekin, zautzen zuen maina, duela sortzi urtez dugula ikusi talde hori, uh, bikote bat da, gitarra, bateria eta elektropiska batekin, ba, ikustekoa da, eta ontik Nostromo, Josu, zautzen zuen, zautzen zuen, nire baino gehiago, egipatzen zuen? Ba, episkat, zaut, zaut, eh, Nostromo, bo, egu behi helduzauko bashkifite, eraz, zinez, gaiten den bezala, zela gros bûche, mailan ez Ire mailan ez hartzen David. no, zinez, euh, suiziar uh, talde bat, animaleko fin, metal, euh, metal on eta bortitz bat baitu. Uh, gitarra, pala, kantaria, euh, indartsua eta bizikiona. Eta eduriz dola, ameka orte gehituztela eta itzuli ortako itzultzen direla. bial Uh, bi toki dira irabazteko uh, jokoetan ratx untan, irabazteko resada urrengo galdera bat erantzuten duzue, eta gure ratera detzen duzue, zero bos bos batzi, bos batzi, irurgoi, ogoita mar, zenbakira. Horra, galderak, zein da oian oliar jinezen uh, eh, taldearen izena, ostionen entzun duguna, uh, indize bat, filma baten izena da. Bi galdera, zein da David Ondarzen taldearen izena, ara indize bat, fare, filma baten izena da, eta zein da Josu Gilinen taldearen izena, Ostut, bale, eh, laguntza bat, filma baten izena da, ere, uh, zure taldea. Edo, eh, edo izan liteke. Izan liteke. Zerut, <laughs> ez dela horako bai egiazki. Zero bors, bors behatzi, bors behatzi, irregoi, ogoi eta amar, pibolztar, eta nostromo ikusteko bihar ahatxean, eta balen momentuko, oianeko zioenetan kantuen zuten dugu, niko etxartekin gero arte. Eta legia harki Oianeko zioainetan eh, kantua, oianeko zioainetan diskatik ateratakoa, uh, gaurko bigarren kantua zen hori, niko etxartek kantatzen zuen, eta montuko, montuko ez dugu deirik ukan bater, doan bihar diokoetan mitu ezala Facebooken, emanen dugu, eta nahi bostu edabazi toki bat Nostromo eta People entzat bihar Facebookera duten, alko zarete, skizzen dugu zurekin eh, oian Oliarge Ines, denuke diakin, sibrutarek nola hartu duten diska hori, nahiko berri, berri tasun guzi szakít. Kosikorigan da, naniz mintzu da, enfin, enetako gaiza importanta bat da uh, jentek uh, kom, dadin uh, tu tutala pentsatzen proiektu hoi uh, Tu veux-tu edo, enfin, ez, euh, euh, dit Ni maiteago ditut tu hoik, a capella euh, E, egin den bezala, uh, hola, hola, hola uste diat eta segur niz, uh, han, uh, han azkarrago diela eta ederrena diela, akapela. Mena hoi baizik uh, ideia bat zen, uh, nahi bat zen eta egin diat eta aski kontent nuk idei, idei juntaz. Bena, bena egiazki ez dit uste uh, futura dela edo, ez dakit nola, nola iran? Geroa. Geroa, geroa. geroa. Ez, ez dit bate uste geroa dela, hoi, baizik, uh, hola delir bat zen. Justu hostian aipatzen patzen uh, eh, musikariak, ez zen sibrotak musikarik egiteko, fen, zurekin aritzeko edo... Bada bat, jirri Bada bat, jirri mirat, eh, <laughs> eh, ez da bestiak egiteko. Ba ez dakit. Zetarski bakarazira proiektu, bada zure egeba mm eh, bakarrik ba, bakarrik nahi nian egin eh, ere e, ola, dut lan egiten e, bakarrik egitea fin, kom, komposa denboran nahiago dut bakarrik izatea mm gero ez, ez ditu uste direla hainitz Siberuan uh, eh, ez da musikari hainitz eh, musikal aktual uh, jotzen dutenak edo mm, ez, franko edo ez ditut ezagutzen ere, posibil da ba, ba musika eskola batzuk uh, eta jentek nik han ikasi dut musika mhm. han hasi dut musika eta beti bizi dira eskola horik no? ordan, mm, behar hautatu ditut lagunak maite maite dutanak, eh, hola pasatu da. Jakin nahi nuen ere, eh, kantu eh, horiek, uh, horiek, ja, aldatu dituzuntzuk, melodia edo nota batzuk aldatu, piskat uh, jazz silori edo bate. naiz, ez kambiatzera, uh, ha mm. egiazki, protokola hola zen, uh, ikusi ditut, kantaiak, eta uh, geldegin deit e, kantoi baten haitatzia, eta geho uh, grabatu diagu hoi, a capella, eta geho ni etxea txartu ni kantoi hoiekin, piano batekin, gitarra batekin, eta, eta txarkatu ritmo bat, ritmo bat akor, akor zumbat, eta, eta, eta kantoia komposatu diat uh, grabaketa Eta ordin tonalitatea ez da kambiatu, ritmoa ez da kambiatu. Hmm prefosta euh, grabaketan denboan, edo uh, oak aigelaik alkarrekin, musikalaiekin, ba, euh, interpretazioa amini bat kambiatzen da, prefosta. Bena, uh, ideia zen eseiatzia, begiatzia uh, interpretazioa hain, hain beste Hora, epatuko grabaketa mendik uh, bost bat minuta, baina montuko behatziak eta bergoi dira eta gure bigarren kronikaren tenore dugu. Iso! Iso! Iso! Iso! Josu giren, zurikin txegitzen dugu orain. <laughs> yeah! Mi esker, mi esker, mi Gabon entzuleak, eh, Gabon Oian, eta Gabon zuen David eta Matin berriz reiten dizuet. Oianeko zuainetan ibiliko gira gorko kronikarekin, bainan eh, urtsintxak alde batera utziko ditugu, Pantsuata eta peiok eh, sakonki tratatu zutelako gai hori jananik. Eta zuzenkiago erraiteko, Siberuko <laughs> arboletan ibiliko gira. Bai, Siberura joanen gira, proiektu artistiko interesgarri bezain moderno baten aipatzeko. Noski, jena izau proiektu gura sakonki sakonkia ipatzen eh, gure gomitak ni baino hainitze zobekio egiten eta eginen baitu. Xiberua, Euskal osoan azkarenak. Eta bai, frogatuko dizuet. <laughs> Ara, goazen eh, Siberura beraz, ah, Siberua. Ongi etorri derrazin zedezel eman kizunera. <laughs> La ter terre de mister, de tradizionz ancestral, e de ven sur coups de chanteur. Xiberua, <laughs> lurraldi urruti bat, eguzkia alxatzen den tokia, baino urrunago, ino. Aita txik zion bezala, oi, oi, oi, siberura zoa, zaste buruntan, abiazita ostegunean mununua, eta ez antz lozakua eh? <laughs> Bo, egia, egia, egia ejan, behar ba loditzen dugu gauza pixkate, behoi eta bos minutu hautez uh, ustaritzetik uh, muskil dira. Ta ino, depende nork gidatzen duen. Ozke <laughs> bai, txeko lepuen. Ah, hori da, ara, klise bat hautsia beraz. Siberua zer da ere, Matin, zer da Siberua ere? Agur? Eh, eta ez, Dantza? Dantza. Dantza. Zabarakien. <laughs> Bai, bai. Siberua fritzaten erresuma, aintzina pikaren erresuma, antresaten parabisua. Eta garrantzitsuena, egialde bakarra eskaini diguna hori. Tipo bat, zaldiz bestitua, <laughs> esku zartak biltzen dituenak Euskal Herriko laupuntietan dantzatuz arno beltz baso baten gainetik. Eta gainera, <laughs> zafjaldi bat emaiten digu dantzan. Azkarrak ziste, <laughs> azkarrak ez genioak ziste. <laughs> Baina, bon, galtzeniz, ez baikira hor eh, danza ipatzeko, naiz ikusten dugun, Euskal Eri osoa, baino, obeagoak ziztela hortan. Eta hortan bakarrik balitz. Ondotik kantua ipatuko dugu. Eta bai kantua, ez hiri egin batin. <laughs> Zirri Me bai irrite uzu. kronikak behar duzuk irrit. irrite duzu. Irrite uzu batin. Badakit zeri pentsatzen duzu nori epatzen dudalarik. Siberutak jakta kantua. Ikusten dituzu bizpairu tipo, ostatuan. Getariako bestetan. Goizeko irutan dantzaldi denboran. Ostatuari atxikitzen, eienen indar guziekin eta horroaz botatzen kantuak. Oskaseko lepo gainetik ageri duzu <laughs> bon, deia, deia ez kritika, eh? Guk ere berdin egiten dugu salbu kantu ustelak kantatzen ditugula, edo politak bainan bikopla amabosaren gain ezagutzen ditugu bakarrik. Gero horiek egia ezan eh, ez dira kantariak, ez matin, ez. Goi mailako kirolariak dira bi helburu bat dituzte. Eta ongi kantatzea ez da bahne. Bi helburu beraz, lehena... <laughs> Ez <laughs> lehena erakustia hautsarekin bakarrik. Mikrorik gabe, deus gabe, posible dela zantz gehiago egitea, zono oso batek ilan baino. Hori lehena, <laughs> eta bigarrena, eta dudarik gabe importanteena, denek buruan duguna, zaina. Bai, Badakizue, eh, lepoan agertzen den zain hori kantatzean, gorri-gorriak bilakatzen girelarik, ebe zain hori zapartaraztea. Ez alde jaiten, hori bai kantaria, zainik ez digeio lepoan, zapartaraz iritik, Bo, hori ez dut aipatu nahi, ulertzen duzu ez erkantu mota aipatzen dudan, Matin, eh? Teneskatu berzaio, esplikatu berzaio zuzu unhi. <laughs> Oianeko zioainetan entzuten aldiren hautsak eta kantu motak nahi ditut aipatu. Haotxe dexak, indartsuak, landuak, binaka, irunaka, launaka. Bo, gero, hortigoiti, famili siberuta rosoa behar deitu behar da. <laughs> Bo, bikain, bikain, mainan zer da arazoa? Hori ikusia dugu jadanik jendea aspektu da hortaz. Janen du ongiari direla kantuz, baina deia mila aldi zentzunak dituztela kantu horiek edo moldaketa horiek haotxekin. Beraz, zer egin, nola behitu hori, nola ekarri zerbait gehiago. Ebe, <laughs> erresa, jo musika gainetik, jazz, rock, pop, <laughs> trompetak eman, zubak, tromboiak, gitarra pal bat, gitarra elektriko bat, tabak. Biziki erresa da hori, jazgen <laughs> finean. Eta ez, hau ez da gauza erresa eta omendu behar da. Atxikitzia oinari ezin eh, tradizionalago bat, animaleko garaikidetasun bat ekarriz, hori azkar da. Iruidu kontradikzio bat, baina ez da ala eta lorpen hori ikaragarria iruditzen zait. Eta presia dezagun puristek eta iraultzaile kulturalek maitatzia olako proiektu bat. Beraz, eh, Biba oianeko zuainetan errautsa kentzen baitu kantu tradizionalari, baina dirdira berri bat ekarriz. Mil esker. Esker eka nintz. Apa jaso! Josu? Bai, bai, bai, kontaktuan gira, bai? ba behiz dinen da egun ah, batez izu eman gizunera. Eskerri hori. Yes. Esker, nikaren zetema gure, eh, gure agurrik beroenak dituzu. Sehizten dugu, zurekin, oian oriarz inez, ipatzen dugu oianeko zioenetan proiektua, eta grabaketza ipatuko dugu orain, um, ehm, kusten da, tizoran, bideoan, denak aiziztela garrikin, hola grabatu duzu ere, denak garrikin edo instrumentuka... Ah, bai, bai, tizora ikusi duzuna, da grabaketan denboa, bai. Eta, alire, eh, multipistan hori. Bai, bai, mikrobakotxaktan, bai, eta gero nahasketa egin dut. Zuzu egin, bai, nahasketa ere? Nik dut egin, bai. Zuzu den dena egin orduan? Bai, bai, bai erran duzun bezala. <laughs> Azkerak zirizte. Azkerak gira, guxi behutak. Megan <laughs> era pentsatzen nuen, biskat. <laughs> no, bai, eh, ba, jadanik erran dutan bezala, uketia, oek uketia berdan boan eh, zena eza. Uh, Muzikalaiak oek uh, eh, hamar proiektu bakotxak ordin. Uh, baina euh, blokatzeko bispa egin jadanik ez zena eta mm e, un planning, planning hoi, uh, egiazki aski pro, uh, um, euh, abantxu proiektua abandonatu diat, baizik uh, planning gaiz, uh, gaiza qui Egiazki uh, voilà, koshmar, koshmardek zen, eta um, ordin hiu egin uken uh, album oso Ordin, eta eta in, ba, hoi alde batetik, eta bestaldez egiazki uh, nahasketa hoi nahinean, asmatu nean nahasketa hoi musikalai hauek, kantai hauekin, musika hau, uh, molda emolda hauekin, eta nahes, sort dadin behar gunean alkarrekin eman. Ez, ez, jaden, ez, grabatu lehenik musika eta geho kanto eta geho ahotsa edo botza grabatu horien ondoan. Behar gunean hor alkarrekin grabatu bestelan uh, proiektia ezen egiazki sortzen. Hordien egin, egin diagio, zen nahi jamen, egin diagio. Nun grabatu zuen? Nun, euh, et eh ben, patiem bordan, euh, da bordabat, euh, eta da euh, didioe yargoen borda. Didioe yargo, euh, ordinaire bekoa da, ta huak dik uh, musikan egunien uh, programazio egiten. Ados. Eta huak maite, han, hanitz maite ditu euh, uh, musika noise eta... eta enfin, holako, ikusten da pixka bat ere musika egunean. Programazioan, ikusten <laughs> duzu, ameni bat kambiatu da. Gauzabela txarri Eta, bai, bai, borda hau, eh, haietan zen, uh, naiz jadanik, talde batek grabatu ziala borda hontan, mena enizo hitzen... Uh, Ez zen Siberut, <laughs> zen, bai, uste diat, zen trash, trash talde bat, uh, peio kaxen oen talde bat, mena, ez dakit, amar talde ikun ditu uh, kaxen oen, mena, bai, borda hontan eta bimila hama seien uh, urriet, uh, setemen zen. Alor, ah, urte bat eta, janik. Euh, hein? Urte bat janik. Uh, bai, bai, bai, urte bat hartu euh, euh, dugu. Horren uh, uh, urrentzeko nahasketa, uh, mustering eta, ah, eta abar. E, uh, eta uste diat, uh, bimila hama seieko haste beroena zela. Egiazki, eh? Edo, hiu egun beroenak. Eta, azken kantoia egiazki zekin hamar amar degre, degre bordan. Hori da joka ere. Bai. Hori da horoka ere. Arduan, <laughs> eh, uh, jaten genuen zuk duzula dena egin, idatzi astapen, astapen zik bukarako nasket arte, zer izan da zailena, zken finean? Mm. Pff, ba, <laughs> <laughs> egiazki hoi zen zailena. Enetako komposatzea nahastia. placer bada mm mhm. euh, planning hoik deitzi uh, eta bon si si beun uh, voilà, telefonoak uh, ez ez ez chobea emailak ez chobea nahi agodie Zuzenkia, voilà, zuzenki, eta euh, bon, voilà, planningak, egiazki zahar, uh, azka, uh, zailena, gogorena. Niko etxert gauaz <laughs> Bai, bai, behar duzu. bai. Behar da, goizeko lauetan, eh, eh, da. <laughs> Hor sartzen da. <laughs> No, ez da egia. Ez da hain egia. Bai, azken kantu bat entzuten dugu, tanotik, Elza, eh, zure arrebaren, filma ipatzen dugu, dan azken kantu horrentzat, Astoa eta Otsoa, Michel eta Maika, txokopareka kantzen teori da? Eta pixkat e, estilo desberdina mm. Swing... E, Beatles... Uh, bai. bai. Ba, guri, astroa eta eta otsoa. Agur, agur, hiotxo nio, agur, hile bai astotio Astua elizan txartu, aztalez borta zeratu. Eta hotxo gizagaisua, tra la la la la la Eta hotxo gizagaisua, kampuan beha baradu. Aiella hau zaluzi, Astoa eta otsoan zuten genuen hor uh, eh, Maika eta Michel etxeko kantatzen zuten gure azken kantu ezan da oianeko zioenetan proiektuaren zat uh, eh, lau minuta gehitzen dira ipatuko dugu orain zure arrebaren filma, bai, filma bat baita ere uh, eh, Elza Oliarz Inezek egiten du uh, film hori nola da, Janik, basa izea hori da? Atsoa eta ostoa <laughs> Basa haideak Basa haideak Eta zer ipatzen du uh, horrek? Eh ben, euh, film hori, euh, aipatzen du, Sibelo kantoiak. Sibelotar kantoiak. Ba, ba, ote, ze biek dira oianeko zuenetan. Loturik dira, bai. ba, Euh, alkarrekin egin ditugu, bi urtez uh, filma eta mm -hmm. errandutan bezala euh, uh, izan nizalaik uh, kanta, kantaier uh, galtegitia euh, kantoi baten haritatzia, mm -hmm. egin diagu kameraekin eta eta ipatu diagu eta grabatu dugun quand kant, kantoiak uh, geonik sartzeko eta lan, lan ben, egiteko haien gainen ba, uh, filmatu diagu eta ordin lotuik dia bi proiektiak eta azkenien ene arreba elzak uh, euh, ai Patunian euh, euh, euh, Making of Eli Batenegitia euh, album Project Ibus et à Eran Eran Date Nick Institute Making of egit et <laughs> edo dokumental bat egiten diat egiazki dokumental bat edo ez deus egiten documental bat egin dizu eta album et segitzen dik, ene, uh, ene projektia segitzen dik, à uh, berdenboan uh, abiatzen da uh, kantaien artin eta, voilà, eta dokumentala segitzen ditu kantariak, e, ez dakit nula, egiazki e, mintzatu film hori biz. Euskaraz izanena? Uh, bi, uh, bi izkuntzetan da, e, ba, e, ni... Uh, Nien errebe bezala hola gira uh, batzutan euskaz, batzutan frantsesez. Ah, bah, oh, ez gira euskal zale handi-handienak, ordean uh, batzutan uh, eresago eta guretako uh, frantsesez emaitela. Eta, euh, voilà, euh, azkenean, uh, uh, egin, uh, aipatu duten bezala, ez, ez dut pentsatu ze estilo musika egiten mm niala, hola joiten egiten da, eta hizkuntza entako filman berra da, uh, batzutan frantxelez, batzutan euskaz, eh, ez diagu hoi uh, pentsatu hatxarritik. Eh. Be, mhm. bukatzera goaz gure mankizura, minuta bat gelitzen da orain, hori dugu igandeuntan, hori doan seietan, maulen, maule baita zinegan, zinegan. izanen da, bai dokumentala, Eh, erosten erosteko duzu, e, elkajeana, eh, bada, megan dena, bai, gero bai, bai, dera, galdikten edo, aldan ustez eh, oianin ere. Bai, edo konzertian jiten zide eta josten zide. Interetan entzun gai da? bai, bada webgune bat, uh, eta mhm. han uh, extracte zun bat, badira. Eta bukatzeko, zure urrengo proiektua, zer izan den darduan? bi urte horretan pasu zura, petsatzu zu, Janik, beste zerbait egitea? Edo zeino? Ba, nahi nuke, egiazki, ene, eh, ene, eh, rock, ene uh, biziko rock taldean uh, muntatzea. Hoi da, ene ametsa, uh, betiko ametsa, behar bada ametsa, segituko diat, eta egiazki, ene, ene rock taldean. Denbora kanduzu, bai, pe aldetik, uh, jasada, bai? Um, bai, bai bat, bai. <laughs> hortan usten dugu urdan gure eman kizuna, minesker uh, eh, Josu Gilean zulikronika entzat, minesker David Ondar zulikronika entzat, eta minesker bereziki zuri oian oliar jinez tortzeagatik. Hoita usten dut igandean oianeko zioenetan uh, dela, igande untan seietan. Eta eh, uh, da, minesker, zuei? Minesker Eta este arte. Eta nik entzulekratin zuet, tel aste zizpa gaztetxea, hemen izan emaita, gurekin. 眠りず勇者よ目覚めろくすぐるハートに火をつけろ暴れる夢がちょから始まるもう止まらない一生